rahmetullahi wa barakatuh. Draga moja braćo i dragi moje sestre. Nadam se Tamam. Znači čujemo se. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala na njegovim ni'metima na njegovoj prelepoj vjeri Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam posla poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam kako bi nas izvadio istmina džahilijeta a zatim Allahovom milošću objasnio nam propise njegove vjere sebebom koji mi ćemo inša Allah ući u džennetska prostranstva Allahovom dozvolom, dobrotom, voljom i milošću. A zatim, braćo moja i sestre, nastavljamo sa i skoro smo pri kraju ovih naših drsova svojstva milostivog. Meni je drago što često pogledam sa desne strane ko se nalazi. Nije mi uopšte bitno koliko je. Valah nije. Međutim, e, pamtim dobro nikove i molim Allah da istrajne nagradi istrajnošću kao što kaže Azza wa Jal fastaqim kema umirte wa man ta'ada ma'ake wa la tadgav ti idi pravi putem to jest e, ovdje je glagol istrajnost je tako fastaqim istraj na njemu kao što ti je naređeno i nemoj i nek tako urade oni koji su ustave Allahov poslanice I nemojte biti objesni, je tako? Zato što Allah dobro vidi što radite. Ja vas zato, braćom moja i sestre, potjećam da je ova vjera e, može biti njen početak ljepota. Zanosio se njeno tako. Zatim, njena sredina da bude još veća ljepota. Ali, braćo moja, kraj je ono što je najbitnije u našim životima. Kraj je ono što je najbitnije u našim životima. Jel me čujete, braći i sestri? Jel se čujemo? Tamar. Ja bih volio da me pažljivo slušate. Govorit ću o nečemu veoma važnom u okviru i naše teme. Govorit ću, braćo i sestre, o tome koliko smo mi i da li smo udaljeni od Allahove milosti. sve što je na nebesima i zemlji. Od hajra, e, koristi, ljubavi, toplote, sve je to, braćo i sestre, plod Allahove milosti. Dvije su vrste Allahove milosti. Jedna je, kako uzvišeni kaže, predoznačenja, gospodar naš, ona je sve obuhvata, ta prva ti sve, ti sve obuhvataš milošću i znanjem. Ova vrsta milosti od Allaha Azza wa Jal obuhvata i nevjernike na dunjalku. Hrani, piću, odjeći, obući i slično i tako dalje. A druga milost, ona je posebna i ona je namjenjena isključivo Allahovim robovima u pogledu i ahireta i dunjalka. Allah te bareke o teala, braćo i sestre, mi to znamo, propisao je sebi da bude milostiv. Pa kaže u hadisu, koga bježi e, u Buhari, uzvišeni kaže, zaista je moja milost pretekla moju srbu. Obratite dobro, braćo moje i sestre, pažnju, šta ću vam večeras govoriti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo nađe mjesto u našim srcima i da shvatimo a, molim ga da shvatimo da li smo i koliko smo mi zaista blizu njegove milosti ili smo udaljeni njegove milosti ili koliko smo udaljeni sve što je rob više pokora na lahu subhanahu wa ta'ala sve što mu se više približava i umiljava sve je u stvari bliži njegovoj milosti. Dobro me slušajte što vam govorim, draga moja braćo i sestre. Sve što smo je tako pokorniji, sve što smo više, e, što želimo više da se približimo Allahu Tebare i Kevotela, sve smo u stvari bliži njegovoj milosti. Kaže Allah Azzavadžel, a ova knjiga koju objavljujemo, blagoslovljena je, Zato slijedite je i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. Evo uslova. Na Allahove milosti, braćo i sestre, temelji se kompletan život. Ponovit ću još jednom. Znači, sve što smo više bliži Allahovi pokorniji, to je znak da smo bliži njegovoj milosti, a to je opet znak da se Allah, te tebareke, utala, nama smilovao, a to je znak da slijedimo njegov put. Kaže uzvišeni Ar-Rahman Allama Al-Quran Halaqa Al-Insan Kaže uzvišeni milostivi Allama Al-Quran Poučava Kur'anu Halaqa Al-Insan Stvara čovjeka Allamehul Bajan i uči ga govoru. Obratite pažnju sestre i braćo, gledajte. Allah Tebare Kevotana, Otala, učinio je stvaranje i podučavanje čovjeka tako kao posljedica njegove milosti. Zato uzvišen u ovoj suri prvo počinje kaže Ar-Rahman. Jer posljedica njegove milosti je Šta? stvaranje i podučavanje, molimo Allah da nas poduči. E, Hasan al-Basri, Rahimahula, upravo čuvši ove stvari, rekao je, kaže, ja ne bi volio da moj slučaj na sudnjem danu bude prepušten mojoj majci, bez obzira uh, koliko ona ima ljubav prema meni. Zašto, kaže, jer je Allahova milost prema meni da daleko veća od milosti moje majke prema meni. Subhanallah. Gledajte. Allah te bareke u tana šalje nam Kur'an kao milost. I, tako? Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je šifa, a tako? Huje šifa u rahmetun lil mu'minin, ono što je lijek i što je šta? U rahme, u rahmetun lil Eh, rahmetullil eh, mu'minin i što je milost vjernicima. Allah te barake od tala je svoju milost podijelio na stotinu dijelova. Kod sebe je zadržao 99, a na zemlju je spustio jednu. I od te milosti, od tog jednog dijela, Stvorenja su samilosna jedni prema drugima. Dobro me, braćo i sestre, slušajte što vam govorim. Od te Allahove milosti spušta se milost na nas. Jedni prema drugima. Pa ko bila podiže svoje kopito kako ne bi zgazila svoje zdrijebe. Šta onda treba da bude muslimana spra muslimana? Zatim šalje nam Allah tebara kao tala poslanika kao milost. Gledajte. Vena وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين a tebe smo e, poslali nikako drugčije tako ova čestica illa znači oma arsenake illa rahmetan lil alamin nikako osim kao milo svjetovima je tako pa je poslanik poslan kao milost svim svjetovima jedan veoma bitan ajet možemo reći i danas ali za svako stanje ali danas pogotovo kaže uzvišeni slušajte me dobro wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ألف بين قلوبكم فأصبحتم نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إيه كاجي عز وجل svi se držite Allahova užeta. Hvala njemu Tebare kao tela koji je uh, ovo uže nazvao kako? Svojim užetom. Svi se čvrsto držite Allahova užita i nemojte se cijepat. Pa kogod danas od muslimana uvati za ovo uže, on se drži Allahova užita. Gdje god da se nalazi. I niko nema pravo da za sebe tvrdi da je samo on na istini, a ovo sve na batilu. Niko nema pravo. Jer to pravo ili garancija značilo bi da zarobljeni musliman negdje u Indoneziji ili, ili ne znam gdje Nije na istini. A ovo nije ispravno. Kaže dalje uzvišeni. I sjetite se. Vazkuru ni'met Allahi alaikum. Evo ga. I sjetite se laove milosti prema vama. Kad ste bili neprijatelji. Pa je on. Id kuntum a'da en elefe bejne kulubikum. Pa je on složio srca vaša. I vi ste postali, gledajte ovo, milošću فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِهِ إِخْوَانَ Vi ste postali njegovom milošću braća. E, gledajte, braća moja, i poslušajte dobro što vam govorim. Allah kaže, držite se Allahova užeta, nemojte se cijetat. I kaže, posjeća, sjetite se Allahove milosti prema vama. Kad ste bili neprijatelji, pa je on složio srca vaša. Zašto su danas muslimani neprijatelji jedni drugima? šta to fali muslimanima. Pa Allah neće da složi naša srca. Fali nam, braćo moja i sestre, Allahova milost. Ponovit ću ponovo. Vazkuru ni'meta Allahi alaikum. I sjetite se Allahove milosti prema vama. Idh kuntum a'da an allafa bejne kolubikum. Vazkuru kad ste bili neprijatelji, kad ste se razdvojili. Fa asbahtum ni'metihi ihvana. Pa ste postali, pa je on složio srca vaša i bi milošću njegovom braćom. Prvo uzvišeni kaže neprijatelji smo zato što nema njegove milosti. Pa zato zbog te razjedinjenosti Allah nije spojio srca naša i zato nismo postali braća evo braćo moje i sestre šta znači i ko je gubitnik ko se udalio od Allahove milosti slušajte me dalje kaže uzvišeni u ajetu ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه Haufen vatana. Kaže, nemojte činiti nered na zemlji. Na nju je red uspostavljen. Pa kaže, in rahmet Allahi taribum al muhsinin. Kaže, Allahova milost, i nemo, njemu se molite sa strahom i nadom, milost Allahova je doista blizu oni, slušajte li dobro, in rahmet Allahi taribum minal muhsinin. Doista je Allahova milost blizu oni, koji dobra djela rade. Pitam sebe i vas, zašto nema Allahove milosti? Onaj ko je kriv što nema milosti, sigurno je da radi ono što nije dobro. Jer uzvišeni kaže, inna rahmeta Allahi qaribu minal muhsinin, doista je Allahova milost blizu onih koji dobra djela rade nema Allahove milosti tamo gdje je nepravda. Pa se svaki treba zapitat u kojoj mjeri se on i zašto udalje od Allahove te bareke od teala milosti ili zašto nema Allahove milosti nad njim. Jer da bi se ispunili šarti ovih osobina moramo imati milost Allahovu. Neko je neće neko laže, neko se okreće od njegove milosti, pa se zato njemu nije Allah ni smilovo. Molim Allah da ne budemo ti. Odgledajte, braćo i sestre, dalje. Allah te bareke od tala opisuje sljedećom osobinom, osobinom svoga poslanika sallallahu alihi wasallam فبما رحمة من الله لنت لهم samo Allahovom milošću ti si linte lehum blag prema njima pa je Allah azza ve džel ovu blagost nužno uslovio svojom milošću prema njegovom robu pa kaže da si ošaran i grub svi bi se od toga razbježali grubost i osrost nije osobina onih kojima se Allah smilovo. Pa kaže dalje Fahfu anhum wa stagfir lahum wa šadrhum fil amr Allahu akbar zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima ko? ti je Allahov poslaniće. Pogledajte, braćo i sestre, posljedica Allahove milosti na njegovu robu. One su nužne. Milost, blagost, ne, bi, ne može biti grubost. Bježanje iz Allahove, iz blizine jedne od druge. Praštanje je posljedica Allahove milosti. I moliti da im bude oprošteno je posljedica Allahove milosti. I dogovaranje sa muslimanima je posljedica Allahove milosti. Zatim dalje kaže uzvišeni Kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmeti Allah inna Allah jagfiru dhunuba jami'a innehu huvel gafuru rahim kaže Allah azza wa jel dobro me slušajte o robovi moji kaže Allah kul ja ibadi zašto ovo naglašljavam zašto vam braćo moja i sestre ovo naglašavam kaže azza wa kul ja ibadi slušajte me dobro allazina asrafu o vi koji činite meni ibadet o robovi moji pa ovo allazina asrafu znate šta znači vi koji ste prešli granice griješenja على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله nemojte gubiti nadu Allahu i milost. Ponovo se vraćamo na početak ajta. Allah, obrate pažnju. Iako su oni, eledine esrefu, oni koji su prešli mjere grešenja, ipak ih Allah naziva kako? Kul, ja, ibadi. Naziva ih svojim robovima. Ja, rabi, spusti svoju milost na nas. Obratite pažnju, braćo i sestre. Nazivaj Allah svojim robovima. One koje, koji su prešli granice grešenja, pa, se, pa i posjeća na sebe. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Allah će, inna Allahe, jagufiru zunube džemija. Allah će zaista džanija sve grije oprosti. Samo zamolite. E, eh, posljedica oprosta. Inna hu huvel gafuru rahim. Jer on je doista, on je uh, onaj koji mnogo prašta i on je milostiv. Evo, braćo i sestre, Allah dodjeljuje milost kome? Onome ko traži oprost i moli ga da mu oprosti. Zatim, Allah mu obećava blagost. Allah mu obećava da će biti od onih koji praštaju. Allah mu obeća, obećava da će biti od onih koji se u njega uzdaju. Allah mu obećava da će biti od onih koja, je, uh, koja ima dobra djela, koji će raditi dobra djela. Allah mu obećava da će biti spojena srca. Allah mu obećava da će raditi ono što Allah traži Allah mu obećava da će činiti ono što radi njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem to jest Allah mu obećava svoju milost i Allah azza wa jalla na kraju kaže لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون što ne tražite od Allaha oprosta zašto Pa kaže, da bi vam se milost ukazala. E pa, vraćo moja i sestre, ako ovoliko danas ili gram milosti ne možemo naći kod sebe, prvenstveno kod sebe, a i među muslimanima, gdje je problem? Leula testagfirun Allahe leallekum turhamun. Zašto ne tražite oprost od Allaha? Izgleda da lažemo kad volimo da nam oprosti. Izgleda da nismo iskreni. Izgleda, izgleda, izgleda, izgleda. Allah te barek od teala molim da spusti na nas svoju milost. I gledajte, braćo i sestre, Allah te barek od teala kaže... da će njegovi robovi ući u džennet samo njegovo milošću prema njima. Pa braćo moje i sestre, pitam sebe i vas, kako mislimo ući u džennet? Zašto ne ima Allahove milosti? Šta je sa ovim cijepanjem? Šta mi u stvari dovimo Allahu Azeve džel? jesmo li iskreni. Zato vas vaš brat savjetuje. Spasite prvo sebe, a onda pokušajte okolo. Ali pokušajmo biti iskreni. Vjerovatno smo negdje nešto pogrešili, pa stvar ne ide. Često bi dok putujem ovom našom Bosnom, u posljednje vrijeme naupano mi nekakve misli prožijete iskustvima koja su iza i ona inšala koja čekaju nedostaje mi jedna osoba koju zaista cijenim i poštujem nedostaje meni njih dosta ali ona mi posebno nedostaje molim Allah da tu osobu da mi podari šehadet, da je uvede u džennet, firdeu se lala. Pa onako, od ti iskustava, naupano mi neke riječi, koje bih volio večera sa vama podijeliti. Čisto, možda nađu mjesto u vašim srcima, ona možda nisu, možda vama ni važna, to su čistu riječ iz moje duše koje, sam, koje bih pisao u autu i zapisivao i onda ostavljao da podijelim s nekim. Pa evo, vi ste večeras prvi koji ćete čuti, neću je nazvat ekskluzivom jer nisam ja u domenu toga, nisam ja Hasan al-Basri ili ne mogu se sa njim ni porediti, la havle wala kuvete illa billah ali eto, uh, jednostavno ja sam čovjek od krvi mesa i pa poslušajte od onoga što sam čisto iz svoje duše iznio. Šutim samo da bi se smanjio broj oni koji misle da su samo oni u pravu. Čudno. Kako se ljudi slože kad je u pitanju samo jedan obostrani dunjalučki interes? a toliko toga u islamu imaju zajedničkog i opet ne mogu naći ni jednu stvar zbog koje bi bili zajedno. Prijateljstvo zasnovano na lažima i laskanjima prestaje čim interesa nestane. Čudna je ljubav u ime Allaha koja prestane čim vidimo kod brata nešto što nam se ne dopada. Saburamo zalime, direktore, poslodavce, profesore, učitelje, tagute, trgovce, radnike, seljake, policajice, inspektore, konduktere, poreznike, lovce, neodjevene rodbinu muziku u prodavnicama, školske programe, saobraćajne znakove, benzinske pumpe, sudije, tužioce, advokate, novotare i tako dalje. I opet vagamo korist i štetu ali kad su u pitanju oni koji ti pomažu čuvanje od grijeha, zamrzimo ih već na prvom udarcu. Zbog visokog mišljenja o sebi, samodopadljivosti, oholosti zavisti, Iblis, neka je Allahovo prokledstvo na njega, je odbio naredbu i napravio pobunu, koja ga je vječno udaljila od Allahove milosti. Ove osobine, Nemaju oni koji se obrajaju u spašene. Ljudi će ti laskati, umiljavati se, sve dok im se ne suprostaviš. Tek tada ćeš vidjeti sa kim si imao posla. Čuvaj se osobe koja gradi rezervne položaje, nešto je naumio. Učeni rijetko pravi velike greške i pored toga vidjet ćeš ih da se boje Allaha a mi neuki riješimo i danju i noću, jer ne vidimo da su učenjaci uposleni traženjem jelma, pa kako će takav imati vremena za griješenje? Ako budeš iskušan čuvanjem novca muslimana, pazi dobro, on neće prestati da te poziva da mu se odazoveš i nosiš sa sobom. Čuvaj se vakufa. Čuvaj se vakufa čuvaj se vakufa jer je on lično dat Allahu na čuvanje. Pazi da ne budeš od onih koji prisvajaju Allahov imetak. Bolje ti je da ti se planina sruči na glavu nego da upravljaš ljudima. Pazi se dobro onih koji te savjetuju iza zida. Samo čekaju završni udarac. Kakav čudan vakat. Poslušaš Usajmina, Ibn Baza, Gunejmana, Feuzana i druge. I automatski postaješ slijep i sljebenik. A kad to kaže fulan i fulan, sad si onaj koji to odbacuje. Odbiti grešku učenjaka ne znači skinuti mu glavu. Allahu moj, sačuvaj me da na sudnjemu danu ulema traži svoje pravo od mene čudim se nekim ljudima koji te dobro poznaju, ali ne kao slijepog sljedbenika, a onda odjednom tvrde kako slabo vidiš i kako on vidi svitanje zore bolje od tebe. A šta znaš? Koja je zora u pitanju? Ko bude tražio samo žestinu, ostiti će je sigurno. Fitna je koljevka za zmije, Ulema govori prije nego fitna nastupi, a neznalica se pojavi odmah čim se ona počne rađati, a onda joj pomogne da se rodi, odgaja je, hrani je, oblači, njeguje, čuva, sve dok ona ne odraste, a onda ga uništi. Pokušaj da budeš skroman, ali je sakri, a to je veoma teško. Ljudi se okupljaju na osnovu ideje koju nose, pa ih zato veže zajednički cilj. Iako nisu prisni jedni sa drugim, samo kod ljudi koji imaju osobina licemjerstva, ovako možete naći. Nemojte se čuditi što odjednom nestaje ljubav među braćom, jer je faktora zbog kojeg su se voljeli nestalo novac, auto, hrana, isti neisto mišljenici, isti neprijatelj, iste ideje, a da su se voljeli iskreno u ime Allaha, U ime onoga koji je vječan, onoga koji ne spava, onoga koji se uvijek nečim zanima, onoga koji sve vidi i zna, onoga koji spaja srca i ne bi se nikad rastali. Ljubav prestaje onog momenta čim nestane faktora zbog kojeg su se i voljali. A Allah je vječni i živi, neka je slavljen on i vrlo visoko iznad onog, iznad onih koje njemu, koje njemu smatraju ravnim. Čuvaj se raspolaganja i metka muslimana, jer znaj, koliko god se trudio da budeš pravedan, neš uspjet. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nije mogao izbjeći od ovog načina vređanja. Potvora i iskušenje koje razara džigericu i rastaka tijelo. Ajša, radi Allahu anha, majka pravovjerni, to najbolje razumije. Čudno, čudno, kad god se moje mišljenje ne poklapa sa mišljenjem oleme, kod mnogih prestajem biti slijepi sljedbenik. Prvi znak onoga ko slijedi nekoga slijepo jeste lijepo obhođenje prema neistomišljeniku. Primijetio sam razliku. Imam Malik, Ahmed ibn Hanbel, imam Šafija, Bo Hanife. Voljeli su da oni koji se razilaze sa njima uvijek budu u pravu. A nažalost, izgleda da moje bolesno srce ne misli tako. Nekad su se sa učenjacima razilazili fakihi, pravnici, hafizi, muhaddisi, ulema, mučtehidi, iskreni. A danas, gled čuda, i ja se raziđo sa ovim planinama. Ljudi, iskreni tragavci znanja poštuju ulemu i kad pogreše, a neiskreni ih mrze, Nekad smo učene pitali o najsitnijim detaljima vjere, a danas smo ih prevazišli u najkrupnijim. Pitam se zašto mi se u prsima pojavi vatra, čim čujem ili vidim nešto što mi ne odgovara, a ono sama istina. Izgleda da sam bolestan. Kaže uzvišeni, zar se niste, kad god bi vam poslanik donio ono što ne žele duše vaše, uzoholili? Tada biste grupu porekli, a grupu pobili. Allahu moj, sačuvaj me ove bolesti. Nekad razilaženje sa učenim je značilo poštovanje prema njegovom trudu, a danas se mi trudimo da ih ne poštujemo. Davamo su se donosili odgovori na svako pitanje, a danas ne želim nikog da slijedim slijepo, jer je odgovor kad god nema validnog dokaza. Čudno. Jel da? Dokaz da je istina na strani oni koji su dominantni je kod onih koji nisu čuli Allahove reči, a u ovim danima mi dajemo pobjedu sa jednima, a sa drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. Kad je u pitanju dunjalučki interes, popravka auta, stana, ulaganje novca, tražimo povjerljive i raspitujemo se o njima. A kad je u pitanju vjera, onda su nepoznati prioritet. A do uče poznati po iskrenosti postaju nepoznati, subhanallah. Zašto je tako? Nepoznati nam zbog jedne riječi postaju poznati, a poznati čiji smo riječi godinama slušali su nepoznati. Allahu moj, kakav čudan vakat. Ovo je, braćo moja i sestre, baš ono što sam imao u svojim prsima, pa sam to obilježio. Pa eto, inšalav tjela, podijeli s vama, nadam se da sam mogao prenijeti ono što ja osjećam. Ne mora znašti da je istina kod mene, da sam u pravu. Ja molim Allah da mi oprosti ako sam pogrešio, a da nagradi one koji su u pravu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu ulemu, da nam oprosti ako smo ikad nekog od velikih učenjaka ili bilo koga uznemirili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca, da nam se smiluje, da nas uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane, džihad i muđahide, gdje god živjeli, radili i borili se. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne sve one koji se bore da njegova riječ bude gornja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nastavi njihove safove, da pomogne ranjene, da nahrani gladne, da odmori one koji su umorni, da nas nagradi, da nas... Uh, uputi iskrenošću, da nam podari jekin, da nam podari sabor i da zaštiti nas od spletki, svi oni koji spletkare. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oslobodi našu braću iz zatvora, da oslobodi daje iz zatvora, da oslobodi muslimane i muslimanke iz zatvora, da spusti svoju milost na nas i da nas uvede svoju milošću u džennet. Nekulu kauli haza, astagfirullah ili velikum, innahum velgafuru rahim rekao ovo, molim Allah da oprosti ime nivama. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahume ve bihamdik. Ešhedu ilaha ila enta stakurke ve natubu lik. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Draga moja braćo, plemenite i cijeljene sestre.